Birinci, təqvalı olmağınıza çağırıram. Çünki təqva müminlərin sifətlərindəndir, ən birinci sifətlərindən. Təqvanın mənası Allahın əmirlərin, Rasul salsan əmirlərin yerini yetirib və çəkindirdikləri əməllərdən çəkinməkdir. Təqva odur. O da hər müsəlmanda vacibdir ola. Lakin mövzumuz bugün elə Mövzu seçdik ki, münasib olsun. O birisi mövzular kimi. Çünki elə vaxt yaşayırıq ki, insan çox şey görür. Çox bəlalar olur yer üzündə. Bu bəlalar da cürbəcürdür. Lakin nə üçün bəlalar olur? Və xüsusən nə üçün çoxalır? Məyər necə bəzilərə deyir, təbii bir nədirsə qüvvədir, təbiətdəndir. Yox. Şək yoxdur ki, bu bəlaların çoxalmağı o yerlərdə yaşayan insanların günahlarına görədir. Allah, Allah s.ə.v. xəlq etdi bizi və yer, üzü, yer üzün bizim üçün döşəyib, onun üstə gəzirik. Nə üçün? Nəinki ki, insan üçün, həmçinin heyvanlar üçün, həm bitkilər üçün. İnsan, hamı, bütün məxluq dolanır ondan. Allah subhanət hələ buyurur ki, Ələm nəcəalil arda kifətə, əhyəən və ənvətə. Məyər biz sizi, sizin üçün, yer üçün döşəmədikmi, yaratmadıq, yaratmadıq mı ki, onun üzərində gəzəsiz? Həm diriləri, Həm ölülərimiz. Allah subhanət hala xəlq edir, dirilər gəzir yer üzərində, yaşayırlar, istədiyi yerlərə gedirlər, istirahət edirlər. Həmçinin ölülər üçün. Elə ki, insan ölür, yer üzü, yer üzün, yerin daxilinə girir içinə və bir müddət gözləyir qiyaməti, tac qalxanacaq. Deməli, bu onu göstərir ki, əbəs yerə yaranmayıb heç nə. Necə ki, insan əbəs yerə yaranmayıb, həmçinin başqa məxluq. Hərəsinin öz işi var, öz vaxtı, öz əməli. Lakin bu yer üzündə bəzi hadisələr olur. O hadisələrdən də ən böyüyü, hansı ki, biz tutar şahidik, zəlzələlər. Çox-çox xəbərlərdə eşidirsən ki, hansısa şəhərdə zəlzələ olur. Hərdən görürsən, öz yaşadığın yerdə olur. Və ya öz yaşadığın torpaqda olur. Necə ki, biz şahid olduq bu yaxınlarda. Azərbaycanın bəzi yerlərində zəlzələ oldu. Bunlar hamısı, möhtərəm qardaşlar, hələ belə olmur. Olur ki, insanlar dönərək zülm yolundan, yalan yolundan, günahlardan, Hələ belə səlsələlər olmur. İnsan gerək bu səlsələrdən ibrət götürə. Xüsusən indiki zamanda. Baxırsan, insan baxır televizonlara, göstərirlər sənə necə dağılıb evlər, minlərlə insan həlak olub. İnsan gerək ibrət götürə. O adam ki, namaz qılmır, tez namaza başlamalıdır. O adam ki, namaz qılır, ola ki, like, nəqs var nəfsində, əməllərində naqisliyi var, gerək gücdə də. İbrət ala. Və həqiqətən də ibrət alırlar, başa düşənlər. Amma başa düşməyənlər hələ qafildirlər. O vaxt başa düşəcəklər ki, o vaxt ayaqlarının altı yerlər əsəcək, O binalar üstünə gələcək, Allah başa düşəcək. Deyəcək, indi tövbə amma ha eləyə bilməyəcəksən. Gec olacaq. Ona görə ki, o zəlzələlər olur sənin yaxınlarında, yaxın ölkələrdə, yaxın şəhərlərdə, gerək o şəhərdə yaşayan insanlar üçün, o ya şəhərlərə yaxın yaşayan insanlar üçün dərs olmalıdır ki, ibrət alalım ondan. Allah subhanət hala Zəlzələ surəsi bir surə adı Zəlzələdir Quran-ı kərimdə. Həmçinin Həc surəsinin əvvəlində Allah subhanət hala buyurur ki, Yə əyyuhən nəsu ttaqu rabbakum innə zəlzələtə səəti şeyun azim. Ey insanlar, müraciət edir. Təqvalı olun, qorxun Allahdan. Bəsdir günah eləmək. Bəsdir Allah və Rasulunun əmirlərini yerinə yetirməmək. Qorxun Allahdan. Çünki zəlzələ olan saat çox əzəmətli olacaq. Həqiqətən də zəlzələdə olan saatlər, dəqiqələr əzəmətlidir. Bir qorx, o zəlzələ olan gündən. Döngünə, tərkilə günahı, gəl namaz qıl, qeybət eləmə, Nə mamlıq eləmə. Elə ki, mənə vəh gəlir. Yatdım bir axsaqqallı kişi, başında əmmamə. Gəldi mənə dedi ki, sən qalq, sən gələcəkdən xəbər verəcəksən. Qalqdı cəmaata, elan ver. Küçələrdə reklam elə özünü. Qoy avam cəmaat gəlsin. Hələ demə, qorx Allahdan. Necə fikir verirsiniz ki, bu baxıcılar, bu peyğəmbərlər hamısı o elə ki, vəziyyət pis oldu, nəsə çoxalıblar. Biraz yaşadıq, kommunizm vaxtda yaşadıq, kommunistlərin vaxtında, nəsə peyğəmbərlər yox idi onda. Elə ki, kommunizm dağıldı, vəziyyət biraz çətinləşdi, peyğəmbərlər çıxdı ortaya. Baxıcılar, mənə bir vəht gəlir. Ona görə Allah Taala bu şeyləri edir ki, bu bəlaları ibrət ola insanlara. Allah Subhanahu taala Zəlzələ surəsinin surəsində nə deyir? Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İzə zulzilatil ardu zilzalah." Gəlin bir daha baxaq bu surəyə. Müraciət edək. Düzdür, şərh elə olunmayacaq. Lakin münasibdir mövzuya. Görək nədir o surədə? İzə zulzilətil ardu zilzələhə O vaxt ki, yer üzü, yer şiddətlə zəlzələ olacaq o yerdə və axracətil ardu əsqaləhə Yer üzərində ağırlığın yer çıxardacaq. Məqsəd də ins və cindir. İnsanlar və cinlər. Yer üçün o gün öz ağırlığını çıxardacaq üzə qiyamət günü. Çünki gəlib şəriətdə inslə cin hərdən səqələyin adlanır. Bu istul səqələyin. İns və cin üçün gəldin. Və Allah subhanət hələ vurur ki, İzə zulzilətil ardu zilzələhə və axracətil ardu əthqaləhə. Öz ağırlığın yer çıxardacaq. Nə olacaq? Və qaləl insanu mələhə O gün, o vaxt deyəcək, insan nə olub bu yerə? Nöşbələliyik. Əsasən kafir. Çünki müsəlman biləcək mümin. Biləcək ki, bu Allah tala vəd edib bu günü və Peyğəmbərlər də gəlib xəbər verib. Amma kafirlər qərib olacaq, qəribə gələcək. Bu nədir? Bu nə baş verir? Yevmə izin tuhaddisu əxbərəhə. O gün yer xəbər verəcək. Ləənnə rabbəkə əvhə ləhə. Çünki Allah Subhanahu taala əmr eləyir ki, ona vəh verəcək ki, xəbər verin de. Onu göstərir ki, cansızlar da danışacaq qiyamət günü. Necə ki, dil danışacaq. İnsanın dərisi. Sən heç danışmısan. Əl özü deyəcək, nə inirdi mənimlə? Dil özü deyəcək, nə inirdi mənimlə? Hətta yerdə xəbər verəcək. Və bu məcaz deyil. Çünki Quranda məcaz yoxdur. Həqiqətən cansızlar da, cəmadatlar da danışacaqlar. Qiyamət günü şəhadət edəcəklər. Və buna dolu e, çoxdur Quranda və hədislərdə səhih sübutlar. Və məsələn biri Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müəzzin azan verən vaxt qiyamət günü onu nə eşidirsə, qiyamət günü şəhadət verəcək. Daş, ağac, Və onu göstərir ki, yalnız ki, hər şey danışacaq Allahın izni ilə. Və hər şey xəbər verəcək. Və onlardan da biri yer olacaq, məhsələm qardaşlar. Yolma izin tuhaddisu əxbəraha, xəbər verəcək, haralara gedirdin. Meçidə gedirdin, yoxsa başqa yerə. Hamısını xəbər verəcək, arxain ol. Elə başa düşmə ki, görünmürsən, Yazırlar mələklər. Onların qələmlərinin mürəkkəbi qutarmır. Və ya dəftərləri də 96 vərəq deyil ki, qutara, arxanin ol. Qutarmır, gedir, yazırlar. Nə etmirsən balacaya və böyüyü. Ona görə bir iş görəndə həmişə fikirləş. Fikirləş ki, Allah görür səni. Fikirləş ki, yer, bu yerlə gelsən, hara gelsən sən? Nə necəysən, nə cavab verəcəksən qiyamət günü? O vaxt ki, deyəcək, hara gedirdin? Yevmə izin tuhaddisu axdaraha. O gün xəbər verəcək. Nə eləmsən? Bi ənnə rabbəkə əvhələhə. Allahın izni ilə Allah subhanət hala əmr edəcək, yerə danış. Və bu Allahın heç nədir? Yevmə izin yəsdurun nəsu əştətən liyərav əmələhum. əmələhum. Həmçinin o gün insanlar dəstə-dəstə gələcək ki, onlara əməllərini göstərələr, neyniblər. Göstəriləcək, baxmaq, şək yoxdur ki, gəlməz əməllərini baxmağa. Xüsusən o adam ki, günahkardır. Göstərəcəklər onun günahlarını. Allah Subhanahu taala sonra buyurur ki: "Fəmən ya'mal misqala zərratin şərran yara." Kim zərrəcən günah edibsə görəcək şərh edibsə görəcək. O mən yəməl misqala zərrətin O mən yəməl misqala zərrətin xeyran yara Kim zərrəcən xeyr eləyibsə, görübsə, görəcək. O mən yəməl misqala zərrətin şərran yara Və kim zərrəcən şər görübsə, görəcək, görəcək onun tadını. Yəni, demək istəyir ki, ya müsəlman, ey insan, sən əbəs yerə yaranmamısan, O gün ki, zəlzələ olacaq, o gün ki, insanlar hamısı yer üzündən qalxacaq, o gün ki, insanlar təəccüb edəcək, bu nə dəhşətdir. O gün ki, yer üzü xəbər verəcək, neyləmisən? O gün ki, hamısı əməllərin göstəriləcək sənə, neyləmisən də acıca şey göstərəcəklər, əgər yaxşılıq eləmisən. Nə eləmirsən, balaca bir zərər bir şey, şər eləmirsən, onu da göstərəcəklər. Qorx Allahdan. Ona görə möhtərəm qardaş, bu qıssa müraciət idi Zəlzələ surəsinə. Allah subhanətələ buyurur ki, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا Arxain ol. Elə ki, qalxdın ha, gəldin ərəsata, görəcəksən artıq hər şey hazırdır. Nə inəmirsən? Necə kaf surəsində. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا Gəlib görürsə, elə hər şey hazırdır, nə inib, nə deyib, nəyə baxıb, nə eşidib, nə fitnələr qurub və başqa və s. Qutarıcı danışmayacaq, qutarmaz, danışırdı. Ona görə qorx Allahdan. Bax insanlara, cəmiyyətə, baxmayaraq zəlzələlər olur, həlakətlər olur, lakin bu insanlar oyanmırlar. Şək yoxdur ki, Allah subhanət hələ bu cür bəlaları həbəs yerə yönləmir, yollamır. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Əbu Hureyranın hədisində, özdə hədisi Tirmiz rivayət edir. Bir, bir ləfsə gedir ki, 15 əməl baş versə, o vaxt bəlaları gözləyin. Və başqa ləfslərlə gəlib, 15 demir. Nə də olar? Deyir, o şeylər olsa, zəlzələlər olacaq, bəlalar, fəlakətlər gələcək sizə. Və Rasul salsan sayır, o şeylər olsa, o şeylərdən biri, məsələn, o vaxt ki, kişi tabi olacaq arvadına. Hansı ki, əks olmalıdır. Qadının imanın kamilliyindən odur ki, ərinə tabi ola. Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hədistə, əgər Allahdan qeyrisinə səcdə eləməyə icazə verilsəydi, Allahdan qeyrisinə səcdə eləməyə icazə verilsəydi, mən əmr edərdim qadınlara ki, öz ərlərinə səcdə eləsinlər. Lakin eləmək olmaz. Lakin bu onu göstərir ki, qadın necə ərinə tabi olmalıdır. Və Rasul Salasən buyurur ki, əgər o zamanə gəldi ki, kişi ərin, arvadına tabi olacaq, o vaxt bəlalardan artıq gəlib. Həmçinin o bəlalardan səbəblərindən biri o vaxt ki, məscidlərdə səsküy çoxalacaq. Alışveriş, boş-boş söhbətlər, məsciddə səsküy artacaq. Ona görə məhtərəm qardaş, çəkin, artıq söhbət eləmə, zikr ilə, Qur'an oxu, amma çalış başqa e, əməllər eləmə, başqa səslər çıxartma. Bu da bəlaları qazanmağın səbəblərindən biridir. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, bəlaları qazanmaqdan da biri o vaxt olacaq ki, o vaxt kişi, bir insan öz dostunu yaxın qoyacaq, atasını uzaqlaşdıracaq. Yəni, ah, dostunu atasından çox istəyəcək. Bu vaxt gələcək, bilin ki, o vaxt bəlalar alacaqsınız, zəlzələlər, batxınlar, müharibələr. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, bəlaları qazanmağının səbəblərdən də biri içki çox olacaq. İçki. Bu da bəlaları qazanmaqdandır. Həmçinin də bəlaları qazanan musiqi çox olacaq. Musiqi. Çalıb oynayacaqlər çox. Təəssüf ki, biz hələm çalıb oynamamalıyıq. Xüsusən indi kafirlər giriblər 20 faiz çalıb oynamaq bizə olmaz. Yaraşmır. Ömər ibn Xəttan vaxtında İraqdan Mədinəyə sən qadın tək çıxa bilərdi. Tək, heç kəs ona bir dənə söz deyilməzdi. İndi isə kafirlər alır müsəlmanların qadınları, neynir, neynir. Torpaqlarını alır, müsəlmanlar qafir yatıblar. Buramısı imanın zəifliyidir. İslam dini yaxşı bilməməkdir. Dindən uzaq olmaqdır. Əgər müsəlmanlar nə vaxta qədər ki, öz dinlərinə qayıtmasalar, o bəlalar götürəcək onları və zəifdirlər, çox olsalar da. Çünki Peyyambər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, o vaxt ki, soruşanda ki, müsəlmanlar zəifləyəcək, sahabilər edilər, ya Rasulullah, ya Rasulallah, biz məyər az olacaqmı? Dedi, yox, siz çox olacaqsınız. O dənizdə köpüyə qədər. Lakin, dalğa varacaqsınız, o daşa, bu daşa. Ad müsəlmançılıqdır, əməl yoxdur. Orada müsəlman qüvvətlidir o vaxt əməlinə, az da olsa. Əsas əməl deyil, dinləndirmək kifayət deyil. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zamanən dünyanın axırında, axirətə yaxın zəlzələlər çox olacaq, möhtərəm qardaşlar. Rəsul sallallahu aleyhi ve selləm Əbu Hureyradan Əbu Hureyra deyir ki, Peyyambər sallallahu aleyhi ve selləm bir, gün, bir gün buyurdu ki, Lə təqumu sa'a hətta yaqbidal ilm Qiyamət günü olmaz ta o vaxta qədər ki, elm azalmayacaq. Elm azalacaq. Yəni, elmi oxuyanlar azalacaq, alimlər azalacaq. Necə ki, indi alim azdır. Lakin alimcıqlar çoxdur. Biz alimlərdən danışırıq. Takva əhli, böyük alimlərdən, onlar az olacaq. Lakin elm var, kitablar var, oxuyan olmayacaq, az oxuyan olacaq. Rəsul Salsan buyurur ki, qiyamət olmaz ta bu əməl olmayacaq, az qalacaq. Bu əməl olsa birinki az qalır. Həmçinin buyurur ki, Və yətəqarabuz zaman. Zaman yaxınlaşacaq. Görürsən, günlər elə tez gedəcək ki, heç hiss eləməyəcəksən. Zamana yaxınlaşacaq. Həmçin Rasul Salasən buyurur, və tuktiruz zələzil. Həmçində zəlzələlər çoxalacaq. Zəlzələ. Əgər bu şeylər varsa, bilin ki, axirət az qalıb. Həmçinin Və tazharul fitən. Fitnələr çoxalacaq. Bu da əlamətlərdəndir. Həmçinin və yəkfurul hərc. Qilə, oməl hərc ya Rasulullah? Qalə əl-qətil. Dedi ki, həmçində hərc çoxalacaq, yəni ölüm. Soruşanda Peyyambar sallallahu aleyhi Ona görə möhtərəm qardaşlar, əgər görürsən bu bəlaları, bu zəlzələlər ki, hansı ki, baş verir dünyada, öz ölkəmizdə, vətənimizdə. O bizim üçün ibrət olmalıdır. Gərək müsəlman gərək ibrət götürə, tərk edək günahı. Əli bin Abi, Əli <clears throat> bin Abi Talib radiyallahu anhu əminül müminin buyurur ki, Allah bəlaları e, insanların günahlarına görə edir, verir. Və o vaxt o bəlaları götürür ki, o vaxt o insanlar dinə qaydalar, tövbə edələr. Nə vaxta qədər tövbə yoxdur, Nə vaxta qədər ki, bu dinə döyüş yox, dönüş yoxdur. Gözlə bəlaları. Ömər ibn Xattabın vaxtında Mədinədə zəlzələ oldu. Ömər ibn Xattab əmir-i müminin idi, xəlifə. Radiyallahu anh çıxdı e, minbərə, dedi ki, neynəmsiniz Mədinədə? Kim nəsə edib Mədinədə, yer tərpəndi. Vallahi əgər ikinci dəfə olsa, siz dəyişəcəm hamınızı. Yəni, çıxardacam siz hamınızı buradan, Mədinə şəhərindən. Neynəm söz deyir? Çünki bəlalar günahlara görə gəlir. Necə Ali ibn Əbi Talib buyurur, necə Ömər bin Xattabın sözündən və necə də ayələr. O yerdə ki, o millətdə ki, namaz yoxdur, dindən uzaqdırlar, dinə dönmək tərzindən Lab uzaqlaşırlar dindən. Gedirlər, nə əməllər görürlər. Baxırsan, görürsən, zəlzələ olub möhtərəm qardaşlar, lakin məscid bomboş. Baxırsan, küçələr, bazarlar doludur. Yemək ocaqları dolu. Musiqi olan yerlər doludur, atdan düşürlər. Gülürlər. Şaddırlar. Lakin bu zəlzələlərə fikir vermirlər. Zina gedir, Qadınlar başı açıq, geyimlərinə fikir vermirlər, rüşvət alınır, riba baş verir və s. və s. Danış qutarmaz. Vallahi belə yerdə hər dəqiqə zəlzəl ola bilər. Hər saat adam qorxur ki, bu saat yer üzü dağılacaq. Ona görə tövbə eləmək lazımdır, ey insanlar, ey müsəlmanlar qayıdan Allahın yoluna. O adamlar ki, Allahın yolundadır, özlərini düzəsinlər, əgər evləri varsa, niyyətlərini təmizləsinlər, təmiz axirət üçün olsun, dünyanı bir şey üçün olmasın. Kim əgər dünya üçünsə, dünya veriləcək, amma axirət yox. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, çalışın insanlara bunu deyin, çatdırın, qonşun, evində, əgər e-, demirsənsə günahkarsan, Demirsənsə, deməli, bu sənin göstərir imanın zəifliyi. Çalış zənlərdən qorun. Təzahürlü er, özünü göstərməkdən qorun. Özünü datmaqdan qorun. Çalış pis yerə gedməklərdən çəkin. Həyatdan çıxartma ki, səni həmişə görürlər, yazırlar səndən. Yer üzü, şahiddir neynirsən? O qapılar ki, o pəncərələr ki, o səni nə ayağını qoyursan, nə toxunursan, Hamısı qiyamət günü şəhadət verəcək. Hamısı qiyamət günü danışacaq Allahın izni ilə. Ona görə qorx Allahdan, çəkin. Və bu səlsələlər olan vaxtda, çox olan vaxtda ibrət götür. Ki, hətta bəlalardan xilas ola. Allah subhanətə alə istəmiz də budur ki, ya Rabbi, bizi o bəlalardan qorusun, ya Rabbi. O səlsələlədir ki, müsəlmanlar vəfat edir. Allah subhanət hələdən Allah üçün, onlara rəhmət istəyirik inşallah, Allahdan. Allah subhanət hələ bizim millətə hidayət versin, ya Rabbi. O müsəlman ölkələr ki, müsəlman torpaqları, müsəlmanlar əziyyət çəkirlər münafiqlərdən, e, kafirlərdən, kafir dövlətlərdən, insanlardan. Allah tezliklə o bəlaları götürür müsəlmanı, onlara versin, ya Rabbi. Allah subhanət hələ də bu cümə günü, bu cümə namazını qılan möhtənəm qardaşlar, müsəlman qardaşları bağışlasın günahlarını yarab. Onları xətadan, bəladan qorusun yarab. Kimin nə arzusu var, gözəl niyyətlə qəbul etsin. O müsəlmanlar ki, xəstədirlər yarab, səndən şəfa istəyir yarab onun üçün, o müsəlmanlar üçün. Və aqulu həzə və əstəxfirullah li və ləkum və lisəiril müslimin min kulli zəmb əstəxfiru innəhu huvəl-ğafurur-rəhim.